شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 4 Ocak 2010 Pazartesi Kısafçı serisi derslerimizin Kısafçı derslerimizin 14. dersi kalkıp Allah'a emanet Evet Muhammed bin Abdülvahhab Rahmanullah'ın Kısaf Risalesinin ikinci arasında kaldık Rahim Allah şöyle buyuruyor Şimdi öncelikle ilk asıl neydi? İlk asıl işte kulun Rabbini bilmesiydi değil mi? Kulun Rabbini bilmesiydi Bu ilk asıl da Yani bu ilk asıl da nerede bize yükseltti ki Ne Rabbimiz Allah'tır O bir olarak bizim mahbubumuzdur Kendisini ibadet etmemizdir Sonra bize ayetlerini bazı ibadet çeşitlerini geliştirdi ve bu ibadetleri Allah'tan başkasına yapmanın şirk olduğunu söyledi başkasına sarf etmenin şirk olduğunu söyledi ikinci asıl ise Ebu Fahimullah şöyle devam ediyor ikinci asıl yani asıl yani ikinci asıl marifetü dinin İslam bilgileri İslam dinini delilleriyle ne anlat delilleriyle وهو وهو İslam billah tevhid bu İslam nedir? Yani Allah'ı tevhidleme teslim olmak, İslam olmak ve inqiyadu lehu bil ta'a itaat edene boyun eğmek ve bera'atun min şirki ve ehli şirk ve şirk ehlinden beri olmak, uzak olmak Sonra diyor ki ve huve selâsın mevatib İşte bu İslam dini üç mertebeden oluşur El-İslam ve iman ve İslam, iman Şimdi o zaman ikinci asıl toparlayacak olursak Elif Rahimallah ne dedi? Dedi ki ikinci asıl İslam dininin neymiş? Delilleri bilmek İlki Allah Azze ve Celle ne yapmaktır? Kulun Rabbini bilmesiyle Allah Azze ve Celle'nin bilmesiyle İkinci asıl kulun ee, İslam dinine ne yapması delilleriyle bilmiş. bu da nedir Allah'a tevhid ile yani İslam nedir Allah'a tevhid ile teslim Allah demektir bu İslam dininin genel manası yani bu insan desek İslam dini nedir genel manası İslam dini Allah subhanahu ve teala'ya tevhid ile ne yapmak teslim Allah öyle söyle diyor ve inkiyad edehu bu taat ile ne yapmak boyunca önce tevhid eder bir insan yani muhafız olur İslam'a girer Müslüman olur değil mi? La ilahe illallah'tır sonra itaat ile boyun eğer sonra tatile boyun eğer ve şirk ve ehlinden ne yapar? Bakın, olur tamam bunu söylüyor yani sonra o kadar yani e, alim insan ki lafızları çok şey yani böyle normal böyle fark ettiği sokaklarda tebrik ederken sağda solda böyle bunu fark ettiğimiz gibi alimler gerek sevdiklerinde olsun gerek lafızlarında sohbetlerinde olsun böyle e, lafızları veya kurdukları cümleleri ilmi mesela ibareleri böyle rastgele savunmak hepsini düşünerek soruyor yani mesela bu ibareler çok önemli diyor ki el asıl sani ikinci asıl marifetü dinil İslam bil edilmek İslam dinini ne yapmak delilleri edilmek ve huve işte bu İslam dini nedir? İstislamun lillahi bil tevhid yani istislamun lillahi bil Allah'a tevhid ile ne yapmak? Teslim olmak, İslam olmak Allah'a tevhid ile İslam olmak yetmez ve inkriyadu lehu bil kuhan itaat ile ona boyun eğmek ve usulü de yetmez ve bera'atı mine ile şirk ve şirkin ehlinden beri oldu sonra diyor ki vahuya yani subhanallah nasıl ibadet vahuya yani bu İslam selası marafi üç mertebedir el-İslam ve iman ve ihsan وهو استثنين من الله المشاهد اشتر الاسلام الله سبحانه وتعالى عشره لتسليم النقر والانقياد له بالطاعة طاعة لعنى بعنى النقر والبلاعة من الشرك لأهله الشرك أهل من بريء النقر وهو ثلاث مراتب وإشمع تغيير الإسلام الإسلام والإيمان والإحسان إشمع تغيير شنو بقى أخي يعني إسلام إيمان إحسان dininin mertebeleridir İslam dininin mertebeleridir Cibril hadisinde de olduğu gibi Cibril hadisinde dikkat edecek olursak şimdi bu üç mertebeyi zikrediyor sonra hadisin sonunda Nebi Sıfır'ın ne diyor gelen Cibril diyor size dininizi öğretmek için geldi yani bütün bu üç mertebeyi zikrettikten sonra ne diyor hadisin sonunda ne lafı var Nebi Sıfır'ın ne diyor Hâzâ Cibril'u etâkum azîmukum Allah'ın Bu Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi Bütün bunların hepsini neler dahil O zaman hepsini dinle isimlendir O zaman İslam dinin üç mertebedir Tamam Bu Kur'an sünnetten istimbat edilmiştir Üç mertebedir İslam şimdi dediğimiz gibi İslam nedir kulun dine dine kulun dine gireceği ilk mertebedir İslam yani kişi ilk dine girdiğinde İslam mertebesiyle girer hani Arapların dediği teslim olduk şey mümin olduk Allah subhanahu wa ta'ala mümin olduk değil daha İslam olduk hadis onlar mümin değil yani anlatabiliyor muyum? yani İslam'ın aslı şey imanın aslının bulunması noktasında müminler yani Allah'a ve Resulüne iman etmişler ama mümin nasıl e, ıtlak edildiğinde çok daha geniş manalar içerdiği için kamil müminin içerdiği için Allah subhanahu wa ta'ala onların sadece mümin demesini engel ediyor yoksa imanın aslı onlarda vardır yani mümin değil değillerdi tamam bunlar yani e, bunlar tabi daha geniş bir iman derslerinde olanları anlattı biz onlar onu borçlar edebilirler şimdi o yüzden dediğimiz gibi İslam kulun dine gideceğinin bundan dolayı Allah Azze ve Celle mesela Arap'ta iman ettik Allah dedi ki de ki iman etmediniz ancak İslam olduklarınız teslim olduklarınız halbuki bunlara baktığımızda bunlar bunları tutmuşlar yoksa iman etmediniz Allah Müslüman olduklarınız söyleyebiliriz yani bunlara neden iman etsin Allah subhanahu teala çünkü tahakkuk e, yani etmeden iman iddiasını olmaz insanın imanında tahakkuk edecek amel yani İslam'a girecek şehadet ve sonra amelde yerine getirecek Allah subhanahu teala boyunlayacak ki bu için hak etsin o yüzden direkt İslam'a giren bir insan ben mümin diye giderse mümin lafının içinde birçok şey var Allah subhanahu ve teala ayetini diyor innemel mu'minin Allah'ın izazı Allah ve izazı Müminler o kimselerdir ki Allah'ın olduğu zaman kalpleri İzler tebret aleyhim ayetleri Allah'ın tanrı ünlü Onlar Allah'ın ayetleri okunduğu imanlarla ve ala Rabbine tevekkülün Rablerine tevekkül ederlerle başladığı için direkt söylenemez çünkü bir insan İslam'ın ilk yediği zaman ilk mertebesi İslam'dır kelimedir şehadettir insan kendi nefsinde bazı amelleri tahakkuk edecek ki anlatabiliyor muyum? imanda yükselecek ki ona mümin sınavsın yoksa onlar mümin de aynı zamanda Allah subhanahu wa ta'ala henüz iman kalplerinize girmedi yani imanın kemali şu an kalplerinize girmedi çünkü imanın kemalinin kalpte olması azalara sebep çünkü bu Arap dilinde marif hayırlar çok geniş uzunmazlar da bazen Allah subhanahu teala bir ismi bir şeyden nefeder ama o şimdi olarak kalmasını gerektirmez mesela emanet olmayan iman yoktur veya ee, devleti olmayan mallardır şimdi devleti olmayan mallar kendini bilmalı devlet çok önemli çünkü şey. ve emanet olmayan imanet için iman yok vardır ama kamil o yüzden Allah iman kalplerini verilmesi demesi burada kesinlikle kalbi iman yok demek ki için onlar kafir değil ki Allah subhanahu wa ta'ala şimdi münafık da değil münafık olsa Allah subhanahu wa ta'ala onlara Müslüman demiş dersin ki hayır orada Allah onların dünyadaki nahisini kullanıyor Müslüman olarak dedi ki hayır asıl olan Allah subhanahu teala'nın kullandığı şeyin aslı elde ele almış ta ki harici bir delil olunca kadar insanlara münafık yoksa delil almış iman kalbimize girmedi delil olmaz iman kalbimize girmedi lafı Müslüman olduklarına mümin olduklarına delildir çünkü Allah subhanahu teala onlara bir şey ikrar edildi İslam olduk değil Müslüman olduk değil bir insanla Müslümandır ya kafir veya mümin veya kafir şey o ismi alması ayrı bir şey bunlar da hapsi dinlediler o gibi bunlara isyan e, iman dersini vermedik yani Müslüman sadece tarafı ettiğinde ne olur? Müslüman olur sonra İslam fiilleri işler ve bu fiillerde yükseldikçe imanı artar ve mümin için ne yapar? iman hakkında işte geniş malumatı Allah'ın Resulü hala devam ediyor ancak kısaya şöyle yine bir malumat verelim yani e, alimler diyor ki mesela bu önemli bir malumat bunda mesela üstlerinde iman derslerinde daha anlatmadık ama anlatacağız daha geniş anlatacağız burada kısaca şimdi bak bir ibare vereceğim ibare ezberlemeni rica ediyorum ezberle inşallah bu önemli çünkü bütün cümle her yerde bulamazsın bunlar alimlerin hakik alimlerin bahsede koyduğu konusunda istinbat ettiği kaygılar الإسلام وأن الإسلام أن الإسلام هو أخص من جهة نفسه عن جهة أهله أن الإسلام هو أخص ne demek bu? çünkü zaten imanın bütün şubeleri şey e, zaten e, imanın evet imanın bütün şubeleri İslam'ı kapsamıyor mu? kapsıyor değil mi? imanın bütün şubeleri mesela Nebi Fasırlan en üstü la ilahe illallah tabi en altı yoldan eziyet veren şeyler kaldı e, İslam'ın bütün o zaman şubeleri bunun içine girmedi zaten o zaman imanda imanın şubeleri içinde İslam var ve ziyadesi de var o zaman iman demek ki daha kapsamlı çünkü iman e, La ilahe illallah Oradan önce öyle şeyler kavramız bütün din İslam'ın bütün şartları cüzleri hepsini imanın zaten şubelerine dahil olduğu her Müslüman böyle olunca hiçbir zaman müminler Müslümanları sayıda geçirmeyeceği için çünkü her mümin aynı zamanda Müslüman o yüzden İslam daha bundan dolayı deriz ki İslam hassu mümkün İslam nefsi yönünde daha hastır yani içinde barındırdığı ameller itibariyle imandan daha hastır daha dardır İslam'ı elham müncüt İslam ehli yönüyle imanda daha geneldir çünkü Müslümanlar müminlerden ne daha çoktur buraya kadar bir sorun yok şimdi İslam bir mertebedir iman da İslam'dan daha üstün bir mertebedir o zaman ikisi biraz İslam'a gelince çünkü bu cibin hadisinde de mümin Elif Rahimullah Muhammed bin Abdülhab İslam'ı anlatırken ne dedi? O huve salâse merâsim üç mertebedir İslam, iman ve ihsan O yüzden ihsanı görünce ihsan gözetleme ile alakalı bir mertebe Gözetleme ile mürakada dediğimiz Gözetleme, gözetme ile alakalı bir mertebedir bundan dolayı dikkat edecek olursan mesela hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihsan için mesela cibin hadisini aklına getir ihsan için ıı, İslam ve imanda olduğu gibi hükümler hissedin mi? İslam'a adına bakılmak oluşturmak hikmetlenmek hikmetlenmek sadece ne diyor? En ta'budallaha ke'enneke tarah fe innem tekun tarah Allah'ı görüyormuşçasına ibadet sonunu görmüyorsan o seni görüyor bundan dolayı denmiştir ki mesela bazı ilimler tarafından ihsanın iki mertebesi vardır ihsanın iki mertebesi vardır birinci mertebesi kulun Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmesidir tamam kulun Allah subhanahu ve teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmesidir birinci mertebe ikinci mertebesi ise eğer birinci mertebeyi bu kişi yapamıyorsa gerçekleştiremiyorsa yani tahkik edemiyorsa Allah'a ibadet etsin ve Allah'ın kendisini gördüğünü bilsin işte ikinci mertebe yapsın tamam yani birinci mertebe daha önemli o yüzden bazı anlar diyor ki total diyorum iki mertebe var birincisi kul Allah'ı görüyor, görüyormuş için ibadet ediyor eğer bunu yapamıyorsa bu mertebeye varamıyorsa onun ilk mertebeye gerçekleştirmeye çalışacak ilk, ilk mertebede olacak eğer bu iki mertebeden hangisinde kendisinin içinde gerçekleştirebiliyorsa ki bu Allah katında kişi sadece cehreder bunun kabuliyeti vesaire Allah katında eğer bu mertebeden hangisini gerçekleştirebiliyorsa eğer ilk mertebeyi gerçekleştiriyorsa o insan muhsindir ama yüksek dereceden muhsindir eğer ilk mertebeyi gerçekleştiremiyorsa şey, ikinci mertebeyi gerçekleştiriyorsa o da muhsindir ama nedir ama nedir ilk mertebeye göre daha hakları bile bir muhsindir nasıl ki imanda fazla farkı var ama o yüzden bazenler böyle iki mertebe alıyor diyorlar ki muhsin bir iki mertebe muhsin bir insan ki bundan da yani o zaman her muhsin nedir mümindir her mümin muhsin nedir değildir ama her Müslüm mümindir peki her mümin Müslüm midir? evet Müslümdür her Müslüm mümin midir? değildir o zaman her Müslüman mümin olmak zorunda mümin olacak diye bir kaydı yok veya mühsin olacak diye bir kaydı ama her mümin mühsin olacak mühsindir ama şey, her mümin müslümdür ama muhsin olarak yol kaydıyor her muhsin hem mümindir hem müslimdir biraz karışık gelmiş olabilir şöyle toparlayalım şimdi her müslim mümin olacak diye bir şart yok iman tahakkuk edemiyordur yani derecesi şey, yani, kendi tahakkuk mümin için hak edecek kadar e, ilerlemiş olamayabilir o zaman her müslim mümin olacak diye bir söz, şey söz konusu değil şahsiyet söz konusu değil ee, böyle olunca zaten Müslüm de olamıyorlar yani Müslüm değil mi? bu dereceye geçti mümini gelince, her mümin Müslümdür ama muhsin olacak bir şartiyet yok muhsine gelince, her muhsin hem mümindir hem de Müslümdür tamam mı? buraya da anlamışım o yüzden durum böyle olunca alimler diyor ki işte e, cibrin hadisine baktığımızda iki mertebe görüyoruz bu iki mertebeden birincisi kulun Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmiş eğer bir kul hakikaten bunu yapabiliyorsa bu kul nedir? muhsindir eğer bunu yapıyor, yapamıyorsa her halinde Allah'ın kendisini gördüğünü bilse tevekkül etse ve buna göre itaat etse Allah'a bu da muhsindir ama ilk dereceye göre ne? ilk mertebeye göre bazı alimler böyle ayrılır iki mertebe bazı alimler diyor ki hayır bak bu ikisi tek bir mertebedir tamam yani İslam'da iki noktaya gidiyor Allah'a görüyor musun ibadet göremiyorsan diyor ki o seni görür tamam bazı alimler demiştir ki hayır bu ikisi tek bir mertebedir ancak ikincisi birincisinin gerçekleşmesi için bir yardım edici niteliğindedir yani ne demek bu yani kişi mesela Allah'ı gör, görüyormuşçasına ibadet edecek yani kul Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edecek eğer bunu yapamıyorsa ama yapmak da istiyorsa Allah'ın kendisini gördüğünü daima bilsin ki bu ona Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmede yardımcı olsun anladın mı? şimdi diyorlar ki hayır bu zahir o mertebe Allah'ı görüyormuş için ibadet mertebe budur ikincisi nedir? ikincisi birincisine yardım eder yani kişi Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edemiyorsa bunu şunu bulamıyorsa yani bu kadar e, mutlaki olamıyorsa veya mutlaki olmadığını farkındaysa anladın mı? ne yapacak bu insan Allah'ın kendisini göreceğini daima gündeminde zihninde hayatında yaşayacak ki aklında tutacak ki bunu ona göre Allah'tan korkacak ki bu onu ta Allah'a görüyor noktasına kadar ibadet etmeye ne yapacak sağlayacak anlatabiliyor muyum? Allah'u alem bir veya iki nasip Allah'u alem şimdi Elif Rahimullah ne diyordu ikinci asılda hemen dönelim dedi ki el asıl sani ikinci asıl marifeti dinle İslam bilgileri İslam dinine anmak bilgileri verilmek sonra ne oldu ve huve ve huve İslam billahi bir tevhid şey işte bu İslam tevhid ile Allah'a ne yapmak teslim olmak ve inkiyadu lehu bir taat taat ile ne yapmak ahi boyun eğmek tamam şimdi itaat nedir ahi itaat İtaat en yolundan yapıp ne yolundanları takip etmektir İtaat sadece en yolundan yapıp yapmak demek değil tamam. en yolundan yapıp ne yolundanları takip etmektir neden? mesela Allah subhanahu teala ne diyor bu da Allahı atıyor de ki Allah ve Resulüne itaat edin de ki Allah ve Resulü hem emrediyor hem de ne yapıyor? Ne nehyediyor değil mi? o zaman demek ki biz Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsak hem emrediğini yapacağız hem de dönmektir tamam cenneti senden diyor ve manevi takım anı kaçırın bu nehyettiğim şeyden ne yapın sizin nehyettiğim şeyden kaçın ve ma emertukum bihi fe'tu minhu maktara emrettiğim şey hakkında ise gücünüzün yettiğini ne yapın yapın ve edin gayrı hadisini alın defakın aleyhi o zaman ne bu sana emrettiğini yettiğini hepsi itaat kavramına gidiyor neden? Çünkü Allah subhanahu teala atıyor Allah ve atıyor Resul Allah'a Resulü itaat Şimdi müellif Allah ne diyor? Vel beraatü min şirki ve ehli şirk ve onun ehlinden ne yapmak? Böyle olmak Bu işte Allah subhanahu ve teala'nın bildiği ne buyuruyor? قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه İbrahim ve onunla kitaplarda senin için ne vardır? Usvetun hasen güzel bir örnek var İzkarili bunlar kavimlerine ne demişlerdi? İnna vura'ın minkum minna ta'budun minna biz sizden ve Allah'tan cahil tartıklarından neyiz? İbrahim Aleyhisselam ne diyor kavmi için İnna bura'a minna Tabi şey İnna bura'a minkum Biz sizden ve minna ta'budun ve ibadet ettiklerimizden neyiz? Yani işte biz onların arasını katılıyorum ama onların ibadetini yapmayız ve onların kutlaması yapmayız onlar bir İsa e, Allah'tır demeyiz anlatabiliyor muyum? Allah'ın olduk demeyiz böylece zarar da olmaz sadece onların demek taptıklarımızdan uzak hatta ayetin devamında kefarına bütün bunu küfür ediyoruz o da da beynena ve beynekum bizim için aramızda ne başlamıştır Allah'a tutuşmanlık ve bahda bir kim bir başlamıştır bizim için aramızda ebedden ebediyetin hatta tu'minu billahi ve hatta sadece ne Allah'a iman edinceye kadar hayır olmadı o zaman bir şey tasarlanmalıdır Şevlen münafıkların e, Müslümanların arasını satıldığı fikir İşte bazı, bazı Müslüman bilenler işte bu fitne katılmış Tevhid altında işte var e, Bunları gerçekleştiren Allah razı olsun o zaman e, akı mertebelerin en üstünü kamil bir beyin eğmektir değil mi? mertebelerin en üstünü kamil bir beyin eğmektir bu da zaten ihsan olmuş olur her kim bir güne bu onu eğmekse Allah subhanahu ta'ala ne dedik Allah subhanahu ta'ala ne Şimdi İmre Rabbim Kayyum Sarrahım Allah der ki kim Allah için tevazuda edilmiş Allah subhanahu ta'ala bu onun yüceltir aynı şekilde kim boyun eğmekten kibirlenirse Allah subhanahu ve teala onu zelil kılar alçaltır onu küçültür onu hakik kılar şimdi dikkat edecek olursak Mevlid Rahimallah kişinin İslam için üç şeyi toplamak gerektiğine dikkat çekiyor birincisi bunu başta söyleyeyim al, al istislamı tevhid şey tevhid Allah'ın tevhid olmak Müslüman olacaksın tekbire teslim olacaksın ama yetinmiyor Riyad-ı Saad Hatip ondan boyun eğilirsin Bu da yetmiyor O yüzden rahatının şirki ve şirk rahimden uzak olacaksın Maşallah Mevzu'da Allah hayır Bu da bir şey bilirsin Şimdi de kısadan Ömer'deki baş aldığını gördüm Görmedim Allah'a emanet olun